Pružena ruka. Dobar vam dan poštovani slušatelji u aktualnom izdanju emisije Pružena ruka koju danas posvećujemo zajednici Vjera i svjetlo ili točnije zajednici Srce Svetog Vinka Palotija i okuplja osobe s intelektualnim poteškoćama, njihove obitelji i prijatelje. U idućih 30 minuta gospodin Marijan Pavošević predstavit će nam smisao aktivnosti svojih kolega u ovoj zajednici, Umjesto, e, osim njega ugostili smo i gospođu Mariju Pavelić i gospođu Zlatu Pavelić koja je također član koordinacijskog tima i majka Marije Pavelić. E, gospodine Pavošević, e, dobar dan i dobro nam došli u program Internet Radija Svijem u emisiju Pružena ruka. za evo, pozdravite naše slušatelje. Evo, dobar dan i vama i lijep pozdrav slušateljima. Zajednica Vjera i svjetlo međunarodni je duhovni pokret koji je nastao na hodočašću u Lurdu 70. godina na poticaj Jean Vanjera i Marie-Hélène Mathieu. Danas imate više 80 zemalja svijeta, imate i 2000 zajednica, E, naravno u vašoj zajednici se nalaze osobe sa intelektualnim teškoćama, njihove obitelji, prijatelji, imate preko 40 članova, e, oni se nalaze u svojim e, redovnim mjesečnim susretima, podrške i prijateljstva, pa opišite nam kako sve to izgleda u Osijeku, koje teškoće zapravo osobe, vaši članovi imaju, s kojim se problemima suočavaju, koje, koje su godište u pitanju. Recite nam kako to u Osijeku izgleda kad se okupite. Pa naša zajednica je, već možemo reći, 20 godina stara, pa u tom smislu onda i e, naši korisnici koji su za u početku, dakle, kada je zajednica osnovana u Osijeku bili, da tako kažemo, djeca, sad su već poprilično odrasli, po tom smislu i, i, i njihovi problemi, dakle, e, su se u, na neki način i, pogoršali zdravstveno stanje i razno razne su, da tako kažemo, dijagnoze tu u pitanju E, dakle, zajednica kao takva okuplja prvenstveno, kako ste rekli, osobe sa intelektualnim poteškoćama, međutim, tu su uvijek e, razno razne kombinacije i, i tjelesnih i, i mentalnih ovaj, teškoća, tako da u tom smislu e, nisam liječnik, pa teško mi je sad govoriti konkretno o dijagnozama. Osim župe koja vam uvelike pomaže, koje institucije su vam još bile od pomoći? Pa surađujemo sa razno raznim, evo da tako kažemo, prije svega E, pojedincima koji najčešće žele ostati anonimni, a voljni su, da tako kažemo, često i financijski, ali još više e, e, i organizacijski pomoći našu zajednicu. Osim župe i da tako kažem nekakvih crkvenih organizacija, tu je uvijek pripomoći grada, evo i županije i Posebno se to vidi kada, dakle, kada želimo organizirati nešto, nešto izvan okvira župe ili nekakav, da tako kažemo, bitniji, bitni događaj u gradu Osijeku. Naravno, naša putovanja, e, izleti, nikad ne bi bili, da tako kažemo, mogući u potpunosti, se realizirati bez, bez dobročinitelja koji nam evo priteknu u pomoć. Kada se osvrnete na svoje djelovanje u Osijeku, čime se ponoso, posebno ponosite? U, po čemu je Vjera i svijetlo drugačija od ostalih sličnih udruga? Pa evo, zajednica je nastala, kažem, prije 20 godina i u to vrijeme teško je bilo opće skupiti roditelje koji su bili voljni, da tako kažemo, javno, javno izaći sa svojom djecom. To je bilo vrijeme kada, kada su imali puno loših iskustava i naravno slijedom toga nisu imali dovoljno hrabrosti i samopoznanja. Danas je situacija znatno drugačija. E, roditelji sa jednim poslom, da tako kažem, ponosom izlaze i u župnoj zajednici, i u javnost, ali i u gradu. E, djeca se ne osjećaju drugačijima, ne osjećaju se zapostavljenima, ne osjećaju se, e, da tako kažem, manje vrijednima i to je u stvari najveća i, i, i najveća da tako kažem uspjeh ove zajednice, ali to je ujedno i poslanje ove zajednice, znači, dakle integrirati osobe e, sa teškoćama u potpunosti u društvo, e, e, pružiti im jednu, jednu ovaj, osjećaj da su prihvaćeni, da su prihvaćeni i da, da, ih se, ih se bolje razumije, da nema neki stigmi. Upravo tako. Možemo li izbliza doznati što god o članstvu, kako motivirati druge da vam se evo još pridruže. Pričali smo već o dobrim skupinama, rekli ste da je to krenulo još od njihovog djetinstva, sada su to stariji članovi, s kojim su oblicima e, sve tih oštećenja ti članovi suočavaju, da li se tu vide neke razlike, koja je prednost zapravo te zajednice koja ih okuplja? Pa roditelji naravno kada dođu kod nas, e, teško se nose sa svojom situacijom, kao što može evo, gospođa Zlata posvjedočiti, reći će vam sigurno to, dolaze možda malo beznadni, međutim kada dođu u zajednicu, kada vide da, da tako kažem njihov problem i nije možda najveći, da ima uvijek i težih problema i, i brzo nađu utjehu, brzo nađu, da tako kažemo, riječ utjehe u razgovoru sa drugim roditeljima, E, kada vide da je njihovo dijete sretno i zadovoljno e, što evo ima priliku se e, družiti, izaći da tako kažemo iz okvira svoje četiri zida, onda to, to je u stvari najveći dokaz da zajednica ima svoj smisao. Koliko ste unutar zajednice povezani, koliko ste bliski, koliko su međusobni kontakti članova zajednice olakšali svakodnevnicu osoba u ovoj situaciji? Pa upravo je ta, da tako kažemo, dimenzija intimnosti i, i povezanosti e, jedna od najvažnijih e, elemenata zajednice vjera i svjetlo. Dakle, to nije samo, da tako kažemo, jedno, jedno udruženje ili jedna skupina ljudi, dakle, tu se radi stvarno intenzivno na, na e, pravim prijateljstvima, na jednim međuljudskim odnosima koji, koji se mogu često, često sporediti sa obiteljskima. Dakle, od takvih, e, od djece sa intelektualnim poteškoćama često se može puno toga naučiti zdravi ljudi, vjerojatno u mnogo situacija kalkuliraju. Za emisiju Pružena ruka, ja sam Sanja Berić, montažu odradio Robert Pavelić. E, dakle, sve počiva na, na ljudskosti, na toplini, na iskrenosti i dakle, to je ono što ističe ovu zajednicu. Sami ste rekli da niste medicinski stručnjak, e, pa kada smo kod stručnjaka, koji stručnjaci vam e, pomažu pri radu s osobama koje imaju neki, neku poteškoću u razvoju? Da li surađuju neki stručnjaci iz nekog područja, posebnom području, doktori? E, da, bilo je, bilo je ovaj, bilo je pojedinaca koji su se evo jako interesirali za našu zajednicu, dolazili na susrete i dali svoj doprinos u, radu sa, sa našim korisnicima. Evo, mnogi su nam pojedinci preskočili u pomoć e, sa svojom stručno, stručnošću, pošto mi uglavnom, e, kažem, zajednica se temelji na evanđelskoj poruci, e, da tako kažemo, brinemo za duhovnu stranu naših korisnika, ali naravno bilo je tu stručnjaka koji su dali svoj doprinos, pa evo, posebno bih istaknuo doktoricu Kandić Splavski, koja nam je e, u mnogo čemu dakle e, pomogla, dolazila na naše susrete. Sad smo malo u zadnje vrijeme izgubili kontakt, ali, ali evo kažem, ona je, ona je stvarno jedan svijetao primjer suradnje. Kako je izgledalo vaše suočavanje sa svim izazovima koje invaliditet u obitelji sa sobom nosi? E, pa gledajte, svako ko dođe u zajednicu, bilo kao roditelj, bilo kao korisnik, bilo kao prijatelj, jednostavno otkrije jednu novu dimenziju. Za mene osobno recimo kada sam došao bilo je, bilo je uopće izazov pristupiti, e, pristupiti e, djeci, pristupiti roditeljima, na koji način, bilo je pitanje na koji način komunicirati, o čemu razgovarati, kako provesti vrijeme, e, evo sve su to bila s moje osobne strane nekakva, nekakve barijere koje sam imao prema njima. Dakle, neko novi kad dođe, naravno, to je jedno novo okruženje u kojem se teško, teško na prvi mah ovaj, može snaći. Međutim, tu su uvijek, tu su uvijek e, da tako kažemo, naša djeca koja koja ostvaruje onaj prvi korak, koja uvijek prva priđu, koja uvijek, da tako kažemo, probiju led i da tako kažemo, tu napetost malo razvodne. Kako je danas živjeti život osobe s invaliditetom u Hrvatskoj? Koliko smo kao društvo u tom smislu zreli i napredni? Pa evo, slušajući roditelje zajednice um, i njihove probleme, uh, svatko će vam reći da se situacija što se tiče nekakvih društvenih odnosa u mnogome promijenila. Uh, međutim, još uvijek postoje nekakvi problemi, bilo da su evo, financijske naravi, uh, zdravstvene njege i slično s kojima se roditelji suočavaju. Vjerujem da će puno više o tome moći reći naša ovaj, majka, gospođa Zlata ja samo znam evo da, da im nije lagano i da malim koracima napreduju, ali i napreduju. Evo. E, kako iz vaše perspektive gledate na sustav skrbi o starijim invalidnim osobama, odgoju, obrazovanju mlađih naraštaja, pitanje mobilnosti i cjeloživotne socijalne uključenosti? Pa, pošto sam evo nastavnik u školi, mogu posvjedočiti da je, dakle, što se tiče školskog sustava, E, pristupačnost dakle djeci sa intelektualnim e, poteškoćama, školski sustav otvoren. Samo je sad pitanje e, dakle mogućnosti same djece, njihovi roditelja da to sve poprate i da, da, da tako kažemo savladaju poteškoće na koje usput nailaze. A što se tiče samih problema, dakle, djece sa razno raznim i osoba sa razno raznim tipovima invalidnosti, E, tu je uvijek, e, to je jedno specifično područje za koje ja evo, e, iako sam, kažem, koordinator ove zajednice, jednostavno nije moje područje pa ne bi se, ne bi se u to ovaj, jednostavno upuštao. A članovi vaše udruge, što biste rekli kakva je situacija da se oni jednog dana zaposle? Pa o zapošljenju je stvarno teško govoriti. Osobe koje mi, o kojima mi skrbimo, s kojima se evo provodimo vrijeme, prije možemo reći da su potrebne e, e, skrbi i brige drugih nego što su sami, e, da tako kažemo, sposobni za nekako zapošljavanje, pogotovo u današnje vrijeme. Postoje vjerojatno nekakve specifične djelatnosti u kojima bi se mogli naći, međutim, takve osobe često su, da tako kažemo, na skrbi svojih roditelja doživotno i, i u tom smislu to ide jako, jako teško. U kojoj mjeri je javnost eh, senzibilizirana za vaše potrebe? Možemo li svi biti malo angažiraniji? Mogu li mediji više pomoći kako? Pa svako, svako uistinu može dati svoj doprinos. Eh, zajednica Vira Svjetlo upravo želi pokazati da, da za pomoć, eh, pomoć osobama s teškoćama nisu potrebni nekad ni veliki novci, ni ne znam ja kakvi silni projekti, potrebno je ono što već, e, što već mi sami imamo, dakle potrebna je dobra volja, slobodno vrijeme, e, dakle nadahnuti evanđeljem e, i riječima iz evanđelja besplatno primiste, besplatno dajte, dakle želimo poslati poruku da je dakle darovati svoje vrijeme drugome već, već veliki korak vaša zajednica dosta je putuje, organizirate različite susrede bratskih i sestrinskih organizacija. Kako su iskustva s drugim gradovima? Koliko su uvjeti života u Slavoniji i Srijemu možda drugačiji za populaciju s izasnim ograničenjima od ostatka Hrvatske? Pa, e, teško je sad uh, reći nešto ovako globalno, ali uh, naravno razlikuje se, uh, razlikuje se život i zajednica i osoba, evo sa teškoćama u nekakvim urbanim, odnosno ruralnim sredinama, problemi su stvarno, ne možemo generalizirati, ali svagdje u određenoj mjeri prisutni E, naravno, gradovi su nekako uvijek agilniji u tom smislu da, da mogu brže i jednostavnije možda rješavati problema nekakvih manjih sredina. E, to je za prepostaviti zapravo. Stalno spominjemo termin društvene uključenosti osoba s invaliditetom. E, osjećate li vi tu društvenu uključenost? Kako bi ona po vama trebala izgledati? Pa svako može naći svoje nekako mjesto prema svojim afinitetima, sklonostima, sposobnostima. E, e, e, nema tu nešto što bi se moglo reći zapravo ne treba tu nikakvih, da tako kažemo, posebnih angažmana, jednostavno treba čovjek prepoznati svoje mjesto. Ovisi osobi do osobe, što može. Možete li nam na kraju otkriti buduće aktivnosti u radu udruge i eventualno osobne neke želje, ambicije, ciljeve i nade za udrugu? Pa mi smo evo zajednica koja već ima nekakvu uhoda, nekakav godišnji plan i program, pa prema tome nemamo nekakvih sad kažem velikih projekata osim, osim zadržati se na okupu E, pronaći još one, onu djecu i one roditelje koji su negdje možda sami e, e, sa strane, koji nemaju hrabrosti da nam se priključe i, i to nam je stvari najveći, najveća želja i najveći san, dakle svakoga ko, ko se osjeća možda negdje zabačen, da jednostavno da osjeti da je, da je prihvaćen, da osjeti da, da, da, dakle, da zajednica postoji upravo za takve osobe, da, da se ohrabri i da, evo, da se raduje svakom, svakom novom susretu. Postoje neki bitni datumi za vašu udrugu? Pa, pošto evo u Svječnicu, dakle, 2. srpnja ovaj, slavimo, da tako kažemo, kao dan nastavka zajednice, onda je to poseban dan za cijelu zajednicu, u, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu, dakle, tad slavimo dan zajednice vidjeti svjetlo, ali u stvari svaki naš mjesečni susret je za nas jedno veliko slavlje. Imate li poručiti za kraj nešto što još nismo obuhvatili razgovorom? Pa evo, htio bih poručiti e, e, mladim osobama, studentima, jer sam i sam se kao takav uključio u rad zajednice, da, da evo razmisle malo o, svom slobodnom vremenu, o svojim željama. E, ako žele evo malo pridonijeti kvaliteti nečeg života, a, a pritom jako puno dobiti za svoju osobnost i izgraditi se kao osoba, da razmisli malo o angažmanu nekako, evo, e, bilo zajednici Vjera Svjetla i bilo kojoj drugoj zajednici koja će se evo, brinuti o, o, osobama sa invaliditetom, intelektualnim poteškoćama ili nečim sličnim. E, hvala puno gospodine Pavošević e, i ugodan pozdrav u ime emisije Pružena ruka. Hvala i vama, pozdrav. za emisiju Pružena ruka razgovarali smo sa gospođom Zlatom Pavelić koja je u koordinacijskom timu i majka je e, Marije Pavlović, isto tako članice udruge Vjera i svjetlo u Osijeku. Recite nam, gospođo Pavelić, koliko ste dugo vi u udruzi, kako je vaše iskustvo u udruzi? Pa mi smo u udruzi od samih početaka, od osnutka u Osijeku i kroz sve ovo vrijeme može se vidjeti kako smo rasli. Kako je vrijeme proticalo, sticali smo neka iskustva, upoznavali se, družili se da bi danas stvarno bili kao jedna velika obitelj. Ispričajte nam ukratko izazove i pobjede koje ste do sada ostvarili, bilo osobno, bilo unutar vaše zajednice. Kako je okolina gledala na vašu situaciju koliko mi je tu pomogla vaša zajednica, grad, tko vam je tu sve pomagao? Pa problem e, osoba e, koje su u vjeri i svjetlu je sličan svima. Uvijek smo bili negdje na margini e, društva sa svojom djecom. Uvijek smo ih micali da ne bi nekome smetali, da bi nas doslovce prolazili da nas niko ne primjećuje. Kada smo došli ovdje u udrugu, jednostavno smo osjetili da smo mi konzumenti ovoga društva isto kao i svi drugi. Počeli smo otvoreno uh, u određenim situacijama se ponašati kao svi drugi. Nismo se više micali. Uh, išli smo konkretno u crkvi. Nekada su naša mjesta bila zadnja u crkvi. Danas kada mi imamo svoju misu, mi smo u prvim redovima. Ljudi nas prepoznaju, ljudi nas znaju, čak smo osjetili da neki dolaze sa svojom malom djecom, sa unučadi ciljano na našu misu, s obzirom da je ona malo drugačija nego druge mise da bi e, djeca vidjela te razlike i da bi se upoznali sa osobama sa posebnim poteškoćama. Po čemu se to razlikuje vaša misa? Pa naše mise su ovaj, e, u tome što mi oživljavamo riječ u crkvi, evanđelje i to sve ide uz pokrete. Naša djeca koja inače nisu ni sama na ulicu išla odjedanputa su glumci u tim misama i oni se toliko tome vesele i nikada ih nije inkomodiralo, odnosno skrenilo njihovu pozornost. Druga djeca koja su došla među njih i pokušavala isto to tako pokretima osmisliti kao i naša djeca. Pa tu će zanimljivo. Pa mislim da je e, to probilo led, da smo po tome prepoznatljivi i da pače e, mi smo na tim našim animiranim misama svaku treću nedjelju u mjesecu. Preko ljeta kako je školska godina, tako i mi imamo kao godišnji. I doslovce sam doživjela da me ljudi pitaju pa šta je s vama, zašto više ne dolazite na te mise? Mi smo bili, a vas nema tako to inače bude? Pa mislim da se društvo otvara prema osobama sa poteškoćama. Koliko je vama bitna vjera? Pa meni osobno je jako bitna u životu vjera, jer kroz vjeru smo prolazili tako dan po dan u tim našem u tom našem životu i to nam je bila snaga, poticaj da možemo dalje. Opišite slušateljima koji nemaju uvid u svakodnevnicu vaše udruge, kako jedan vaš običajni dan izgleda kada se okupite? Pa to je e, jednostavno jako lijepo, da tako kažem. Vi kada dođete među nas, to se osjeti povezanost, ljubav, sreća te djece. Djeca koja ne, ne mogu pričati, koja ne mogu se kretati, oni svojim gestama, svojim glasanjem pokazuju svoju sreću. Oni točno znaju gdje su došli. Koliko ste zadovoljni liječenjem e, i pravima koja su vam pruženi u Hrvatskoj? Kako biste opisali situaciju jedne osobe s invaliditetom u nas? Pa mi imamo, može biti, e, jedno ovako od loših iskustava. Uh, iz toga razloga što je moja kći već bila 33 godine kada smo mi došli do dijagnoze. A kako nismo imali dijagnozu, nismo ostvarili nikakva prava. I to je nama problem jer smo sada, kažu, zakasnili za bilo šta ostvariti uh, zato što ono uh, vitalno u životu tih osoba se ostvaruje do 18. godine. A mi smo to promašili, ali eto, kažem iz kojeg razloga. Obična birokracija. Pa Obične brojke. Pa je, mi smo hodali eh, kod liječnika non stop išli da bi eh, obišli klinike i na koncu u Osijeku na promociji rijetkih bolesti smo u stvari počeli sa rješavanjem svog problema, odnosno svoje dijagnoze. Zato postoje udruge? Pa je, samo treba pratiti e, šta se dešava i otići, poslušati i čovjek svašta sazna i nađe sebe u tim situacijama. Možete li usporediti vašu osječku udrugu sa sestrskim udrugama u Vinkovcima? O, pa da, pa mi se svi između sebe poznajemo družimo na hodočašćima, produbljujemo te naše veze, naša poznanstva i to ko dođe ovako sa strane vidjeti ne može vjerovati koja je to povezanost, koja je to sreća, koja je to ljubav između svih korisnika vjere i svjetla. Do kojih ste saznanja došli eh, s tim poznanstvima koje ste ostvarili i vašim aktivnostima? Eh, koje ste razlike uočili možda eh, da postoje između vaših članova i poznanika u vašoj udruzi? Pa po prilici uh, niko ne odskače. Imamo svi problem kako podići kvalitetu života svojoj djeci i to nam je vodilja i iskustva e, koja dijelimo između sebe mnogima su jako puno pomogla jer neko je nešto ostvario što mi nismo ostvarili onda mi idemo za njima njihovim putem tako da je to jedno e, životno iskustvo koje vi ne možete sresti svagdje. Pa vi ste rekli već dosta lijepih riječi o vašoj udruzi. A recite nam što bi još moglo motivirati nove članove da vam se pridruže? Pa to je uvijek problem zato što ima roditelja koji jednostavno rečeno skrivaju takovu djecu od javnosti. I onda je to problem, drže djecu zatvorenu u kući, niko ih ne vidi, niko ih ne zna, ta djeca ne izlaze van. I nama je najveća sreća kada neko dođe novi k nama. Pa kada nam dođu mladi ljudi, prijatelji, koji osjete potrebu da sebe dokažu na taj način da se s nama druže. I imali smo i tu prekrasnih iskustava sa tim našim prijateljima. Jer naša djeca jako osjete kojim pristupa sa ljubavlju. I to je za njih prijatelj za čitav život i bez obzira koliko se dugo ne vide oni kad e, se sretnu te emocije su tolike e, da bi ja rekla da te emocije eksplodiraju kao bomba. I zato bi ja preporučila i pozvala mlade ljude koji e, imaju malo slobodnog vremena da nam dođu, da vide koliko su sretni, što su zdravi i što mogu svašta što naši članovi ne mogu zapravo nema smisla držati zatvoreno u, četiri zida nikoga. Uvijek su tu udruge sa sport, uvijek su tu vjerske udruge. Uvijek ima gdje se naći. Ja sam malo drugačije počela svoj život kad sam vidjela da je moje dijete drugačije. Ja sam uporno izlazila s njom van i uvijek sam tako računala neka barem najbliža okolina bude upoznata s njom da ne doživljava traume da se ipak negdje kreće. Tu zapravo nema nikakvog razloga za stid. Pa nema, jer nismo mi tome krivi i e, mislim da drugi e, gledajući nas bi trebali e, puno više uživati u životu kada vide da je neko i drugačiji, da ne može ono što mogu oni. I objasniti djeci da nisu svi potpuno zdravi kada gledaju. Djeca ipak najiskrenija su. Treba njima prvo objasniti da to nije uvijek tako, da nisu svi zdravi i sretni kao oni mislim da je problem malo tu negdje u glavama ljudi da bi oni i prišli, ali da nekako imaju odstojanje jer se boje kako će naša djeca odreagirati. I da zato ne prilaze neki koji bi i prišli. I imamo danas jako lijepih iskustava sa školama. Naša djeca idu u škole da se druže sa djecom da na početku svoga života djeca osjete i vide razlike, ali da ne bježe od tih razlika. A opet naša djeca su presretna kada dođu među te male, pa kada dođu u vrtić, pa kada se s njima druže, igraju, kada se na ulici sretnu, pozdravljaju, prepoznavaju, jako puno znači. A što se tiče obrazovanja jedne osobe koja ima poteškoće u razvoju, kakva je situacija u Hrvatskoj? Koliko ste tu zadovoljni? Pa mislim to je malo teško, danas je to drugačije nego kad je moja kći išla u školu, ali i onda dok to još nije bilo toliko osjetljivo i toliko prepoznatljivo, ja sam imala sreću jer smo dospjeli do ljudi koji su to razumjeli, koji su podržavali i mislim da smo zato toliko uspjeli u životu što smo naišli na dobre ljude koji su to znali iskoristiti njene potencijale. Svijet bi bio ljepše mjesto da dobri rudni nešto načine, a ne da gledaju samo. Je, i mislim dan danas, mi smo sada već 39 godina, ali to je jedan prekrasan osjećaj kada djeca koja su s njom išla u školu, danas ljudi, roditelji, Uh, uposleni, različitih zanimanja i tako, nisu to zaboravili. I oni uh, kad nas sretnu na ulici viću mare bog, mare kako si. Kada su išli na proslave došli su i po nju i nju su vodili i mislim da, da ipak mi još imamo srca. Kako iz vaše perspektive gledate na sustav skrbi o starijim invalidnim osobama? Pa znate, mladi ne računaju da će ostariti a mi koji smo već malo stariji i koji već imamo i sami sa sobom poteškoća, na to gledamo drugačije. Ali puno toga se na bolje pokrenilo zadnjih godina. Pa to je lijepo čuti, ipak nešto pozitivno u svemu. Je, mi uvijek smo skloni tražiti više i to je u ljudskoj prirodi da tražimo više nego što imamo, ali da smo puno ostvarili, jesmo. Da li imate za kraj još nešto poručiti da nismo uhvatili, da biste voljeli reći? Pa mislim da ne treba podleći e, trenutnoj situaciji u društvu, da ima jako lijepih stvari i da se trebamo osvrniti na to i da trebamo širiti ljubav i prijateljstvo oko sebe i svima će nam biti ljepše. Lijepa poruka za kraj. Ja ću vas, gospođo Pavelić, pozdraviti. Hvala vam puno na vašem vremenu u ime slušatelja Pružene ruke. Hvala i vama što se trudite danas ljudi prepoznaju. Za emisiju Pružena ruka razgovarali smo sa e, i članicom e, udruge e, Vjera i svjetlo, gospođicom Marijom Pavelić. Lijep pozdrav. Dobar dan. Recite koliko ste vi u udruzi, što radite u udruzi, koliko, kako vam se sviđa u udruzi? A, da. Sami po, početaka, evo da vam kažem, u udruzi se glumimo, a, slavimo rođendane, plešemo, pjevamo, molimo se. Recite, jeste vi gumili u nekoj predstavi? Da. U koju ulogu? E, ja sam glumila u Božićnoj ulogi, ja sam glumila svetu e, majku, Božu i Isusovu majku. To onda znači da imate i talenta, dobili ste glavnu ulogu. Da. To je lijepo čuti. Kako je bilo iskustvo, kako biste to pisali, kako su reagirali ljudi? Pa vrlo dobro. E, e, gledali su i jako mi se svidjelo što su me prihvatili onako kakva jesam. Koliko vam pomaže molitva? Jako dobro. za što se najviše molite? za moje zdravlje. To je ono i glavno. Da, to je najglavnije. Kako to izgleda kad vam neko priđe? Pa u početku sam se bojala e, kako će reagirati, a kad sam vidjela da je vrlo dobro, onda sam se oslobodila straha. Koliko vam tu mama pomaže? Pa jako puno. Na koje načine vam pomogne? Eh, majka mi eh, pomogne kad idem eh, čitati ili molitu vjernika ili psalom mi mama podigne i jedan prijatelj iz vjera i svjetlo mi pomažu da, se popnem kod oltara da mogu čitati. To je lijepo, vam još netko pomaže? Ne. Svi? Svi. Ipak svi. Ipak svi. Okruženi ste znači dobri ljudima ipak. Da. To je lijepo čuti. Jel imate neke planove za Božić? Pa obično ona to tako voli raditi, ali imamo mi radionicu, prodajnu radionicu, jel? Mi smo neprofitabilna udruga, jel? Onda mi ovaj, e, za svoje sitne potrebe e, koje, gdje nam treba novac za program da nešto ostvarimo i tako, onda su to prodajne obično e, radionice gdje mi radimo čestitke, ukrase, na primjer za bor i tako. Kako će izgledati božićna misa? a pa božićna misa uvijek bude malo drugačija, malo svečanija, tako znali su dovesti i djeda mraza da ovaj dijeli poklone i tako tome se djeca jako, jako vesele. Ali i oni u tome sudjeluju, jel? rade, kada se rade ti koje kakvi ukrasni predmeti sada kada, e, ste malo priopisivali kako izgleda vaša misla, meni je stvarno nešto prekrasno sad u glavi za blagdane. To, je, to će biti spektakl. Pa obično to bude tako. E, ljudi bi rekli spektakl, ali to je nama već onako malo uobičajeno i djeca su na to već navikla i oni bez e, zadrške u to ulaze i sve kako im se kaže da naprave, oni naprave čak i sami svoje kreacije imaju. Jel? Ja? E, recite, gospođo Marija, imate li još nešto za reći našim slušateljima? E, imam neka, e, slobodno dođite, mi ćemo vas prihvatiti. To je lijepa poruka. Ja biste voljeli imati više, više prijatelja? Da. Što više neka dođe? Neka što više dođe u, u, u višem broju i dobrodošli ste. Zato što vam bude jako zabavno? Da.